Kia varmo. La mondo trapassas climata in changioin. Plei multe faculoi consentas che ne temas nur pri cicla fenomeno en la naturo, sed che facte la tero farigas pli varma, probable pro homai misagoi. Sen depende de tio, facto estas che la iaro 2022 estis eble la plei varma en la historio, cae che 2023 sequas la saman tendenzon. En Brasilo, la lasta tagoi de la vintro cae la unue tagoi de la printempo en 2023 estis neordinare varmegae. La fenomeno El Niño, varmigio de la aquo de Pacifico, quiu al portas varmon al granda parto de Sudamerico, estos tre activa gis la fino de somero du mil dudec quart. Oni anta ovidas altega in temperaturoen en tiu regiono, ofte super quardec quin gradoi. Oni crome consideru che humidezzo en la aero – contribuas al pli da dangero al la sano. Estas conate che varma climato atingas ancau alia in en la mondo. Medicinistoi atentigas, necessas protecti la sanon de homoi, a parte se temas pri infanoi, maliunulloi, cae malsanulloi. Cio ocasas alla homa corpo, ciam gi submetigas al tro altae temperaturoi. Natura defendo de la corpo estas forigi varmon per svitado cae dilatigio de vasculoi. Sed se la aero estas tro varma cae malseca, tiu sistemo eble ne bone funccias. Tiam la internae organoi exuferas, la coro batas pli rapide, cae la sang premo altigas. Povas ocasi ancao troa perdo de acvo il la organismo, nome sen hidratigio. Alvenas intensa soifo, muscolae contrahigioi, altigio de la corpa temperaturo, capturnigioi, nauso, mensai simptomoi et convulsioi. Laula revuo Nature Medicine, en 2022 ocasis pli ol 61 mil mortoi cause de troavarmo en Europo. Curacistoi disconigas sciigoen pri la maniero eviti tion. Ple grave estas engluti multe pli da liquvajoi ol cutime, ec se la sento de soifo – ne tion postulas. Ce iui personoi, la sento de soifo ne funxias. funccias. Crome, oni clopodu aeron de domoi. Dum la tago, evitu che sun radioi recte envenu en la chambroin, per persienoi cae curtenoi. Ne shaltu electren apparatoin, se eble. Dum la nocto, conservu fenestroin malfermitae. Restigu maliunuloin cae infanoin en plei malvarmai locoi en la domo. Se eble, pasigu quelcan horoin dum la tago en publicae locoi, quie trovigas climatizita aero. Evitu iri exter la heimon post tag cae evitu tro laziga in corp exerzoin. Dusu vin per malvarma aquo, cae surmetu humida in etolajoin sur la corpon. Surmetu malpesa in vestajoin, cae ne forgesu chapelon se vi iras exteren. Evitu trinki tro da cafo cae alcoholajoi. Zorgu ancau priviei familianoi cae naibaroi, Se suspectindai simptomoi ec aperas, tiam tui petu medicinan helpon. Dum la mondo ne trovas efican solvon alla climata problemo, ni lernu protecti nin.